الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Möhtərəm müsəlmanlar, hər birimizi Allahdan qorxmağa çağırıram, təqvalı olmağa çağırıram. Çünki təqva cənnət əhlinin sifətidir və Allahın sevdiyi qullardır. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "İnna Allah yuhibbu tawwabin və yuhibbul mutatahhirin." Və Allah, başqa bir ayədə Allah Teala buyurur ki: "İnna Allah yuhibbul muttaqin." Həqiqətən Allah Teala təqvalıq insanları sevər, Allahdan qorxanları sevər. Və biz də təqva ayındayıq. Allahdan qorxu ayındayıq. Mübarək bir aydayıq. Allah Teala'dan istəyirəm ki, hər birimizi bu ayə haqqı ilə tutub, bu ayə haqqı ilə əməl edənlərdən eləsin və bu ayda bizə bağışlanan qullarından eləsin. Və bu ayə fürsət ayıdır. Müsəlmanlar üçün bir fürsət ayıdır. İnsan bu ayı dəyərləndirməlidir, bu ayın qiymətini bilməlidir. Və bu fürsətlərdən biri də insanın tövbə qapısından, Allahın tövbə qapısından insanın istifadə etməsidir və istiğfardan istifadə etməsidir və bu ay bağışlanma ayıdır. Necə ki deyirlər, bu ayın əvvəli rəhmət, ortası məğfirət, sonu isə cəhənnəm odundan azad olmaqdır. Və bu ayda insanın günahları bağışlanar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisində bizə bəyan edir ki, Adəm oğladı oruç tutan hər bir kəs Ramazan ayında hər gecənin sonunda bağışlanar. Onun üçün bağışlanma olar. Allah tala bu ayda cəhənnəmin qapılarını bağlayar, cənnətin qapılarını açar. Və bu da mümin üçün bir fürsətdir. Hər bir müsəlman bu ayı dəyərləndirməlidir. Və bugünkü xütbəmiz də bu dəyərləndirmə haqda olacaq. Allahın bizə açdığı tövbə qapısı haqda olacaq. Allah Teala Qurani Kərimdə bizə bəyan edir. Tövbəni Tövbə haqqında buyurur ki: "Və enestəğfiru rabbakum summa tubu ileyhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma və yu'ti kullazi haqq fadlan fadla." Allah Teala buyurur ki: "Ona istiğfar edin, sonra ona tövbə edin və Allah Teala sizə hər bir nemətini sizə versin." Deməli, nemətlərin gəlməsinin səbəblərindən biri də insanın Allaha tövbə etməsidir. Allahdan bağışlanma diləyib ona istiğfar etməsidir. Başqa bir ayədə Allah təala buyurur ki, öz Rasuluna xitab edərək buyurur ki, "Qul innema ana basharun mislikum yuha ilayya annama ilahukum ilahun vahid." De ki, mən də sizin kimi bir bəşərəm. Sadəcə fərqim odur ki, mənə vəhy olunur. Sizi hamımızın ilahımız tək olan Allahdır. Fəstəqimu ilayhi vəstəğfiruh. Ona görə siz Allaha dönün, onun yoluna düzəlin və ondan bağışlanma diləyin. İstiğfar edin. Başqa bir ayda Allah təala buyurur ki: "Və tubu ilallahi cəmiən eyyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Ey möminlər, hamılıqla bərabər Allaha tövbə edin. Allahdan bağışlanma diləyin. Bəlkə Allah sizə rəhm elə, bəlkə qurtuluşa çatasınız. Deməli baxın, Allahın rəhmətinə baxın ki, Allah Taala günah edən bəndələrini mömin adlandırır və onlara rəhmət qapısını açaraq buyurur ki, tövbə et. Başqa bir ayədə Allah Taala bu tövbə qapısını bəyan edərək buyurur ki: "Əfələ yetubuna ilallahi və yestəğfiruna vallahu gafurur rahim." Onlar Allaha tövbə edib ondan bağışlanma diləməzlərmi? Həqiqətən Allah Taala günahları bağışlayan və rəhm edəndir. Allah Taala qapısını açmışdı. Bu qapını dəyərinə bilmək lazımdır. Və Allah Taala başqa bir ayədə buyurur ki: "Ya eyyuhellezina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha." Ey iman gətirənlər, Allaha sidqi ürəkdən tövbə edin. Asə rabbukum ən yukəffirə ankum seyyiətikum və yudxiləkum cənnətin təcri min təhtiyəl ənhər. Əgər belə etsəniz, bəlkə Allah Taala sizin günahlarınızı bağışlayar və sizi altından çaylar axan cənnətlərə salar. Deməli, Allah Taala bizdən istədiyi bizim tövbə etməmizdir, bizim islah olmamızdır və bu da bu fürsət ayında hər bir insan bunu dəyərləndirməlidir və bilmək lazımdır ki, bəli, şeytan insana mane olur tövbə etməyə. Sabah tövbə edərəm, bürsü gün edərəm, 20 yaşıma çatanda edərəm, 40 yaşında edərəm, pensiya alanda edərəm. Və o zaman gəlir ki, artıq gecdir, ölüm mələyi gəlmişdir. Və biz bilirik ki, Allahın tövbə qapısı həmişə açıqdır. Allah tala qullarının, bəndələrinin tövbəsini həmişə qəbul edir. İki haldan başqa. Birincisi, ölüm mələyi gəldiyi zaman, ruh boğaza yetişdiyi zaman artıq o haqqı görür. Allahın ruhunu, onun ruhunu almağa göndərdiyi mələkləri görür. Artıq tövbə etsə tövbəsi qabul olmaz. Artıq o zaman gec olur. Və ona görə də insan tələsməlidir. Və ikinci halda günəşin batdığı yerdən çıxdığı zaman, yəni qiyamət qopduğu zaman hər kəs haqqı görəcəkdir. O zaman insana heç kimə tövbəsi fayda verməyəcək. Ona görə müsəlman tövbəyə tələsməlidir. Allahdan bağışlanmaya tələsməlidir. Və həmçinin Allah Taala Quran-ı Kərimdə bəyan edir. Tövbə edənlərin haqqında buyurur ki, "İnnallah yuhibbut tawwabin və yuhibbul mutatahhirin." Həqiqətən Allah Taala tövbə edənləri və həmçinin pak olanları sevir. Deməli, tövbə edənlər Allahın onu sevməsi şərəfinə nail olur. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizim üçün bir nümunədir, bizim üçün bir örnəkdir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm Deyir ki, mən gün ərzində Allaha 100 dəfə istiğfar edirəm, ondan bağışlanma diləyirəm. Görün kim Allahdan bağışlanma diləyir? Allah onun keçmiş və gələcək günahlarını bağışlamışdı. Keçmiş və gələcək günahları bağışlanmış bir insan gün ərzində Allahdan 100 dəfə istiğfar edir, bağışlanma diləyir. Və biz hansı üzlə, hansı bu qədər günahlarla tövbəni gecikdiririk? Tövbəni sabaha saxlayırıq. Həmçinin alimlər deyirlər ki, tövbəni gecikdirən yəni sonraya saxlayan artıq bunun özünün bir tövbəsinə ehtiyacı var. Başqa bir tövbəyə ehtiyacı var. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem də hədisdə bəyan edir ki, tövbəni keçişdirənlər həlak oldular. Tövbəni sonraya saxlayanlar həlak oldular. Və həmçinin alimlərdən biri buyurur ki, insan hər bir şeydə tələsməməlidir. Hər bir şeyi tələsmədən etməlidir. Amma üç şeydən başqa. Onlardan birincisi, namazda tələsməlidir. Namazın vaxtı gəldisə, artıq tələsməlidir. İkincisi, tövbəyə tələsməlidir. Allahdan bağışlanmaya diləməyə, bağışlanma diləməyə tələsməlidir. Əgər günah elədisə, həmən bilməlidir ki, Allahın tövbə qapısı açıqdır. Və üçüncü də, bir insanın haqqına girdisə, ondan halallıq almağa tələsməlidir. Və Allah Taala başqa bir ayədə buyurur ki: "Qul ya ibadillezina əsrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmetillah." Ey nəfslərinə, de ki, ey nəfslərinə zülm edən qullarım, Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. Və heç kəs Allahın rəhmətindən ümidi üzməməlidir. Nə qədər günah sahibi olsan da, bil ki, Allahın rəhməti sənin günahından daha böyükdür. Sənin günahından daha genişdir. Və Allah da o günahları bağışlayır. Və Allah da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bildirdiyi kimi, hədis-i şərifdə gəlir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bizə deyir ki, keçmiş ümmətlərdə bir kişi vardı. Bu insan 99 insan öldürmüştü. 99 cana kıymıştı. Ve bu bu insan son olarak əməlindən peşman olur. Peşman olduğu zaman bir abidin ibadət əhlinin yanına gəlir və deyir ki, mən bu qədər günah etdim, 99 cana qıydım, Allah məni bağışlayarmı? Bu abidin ibadəti olsa da elmi olmur. Deyir ki, xeyr, sən Allah bağışlamayacaq. Qəzəflənir, bunu da öldürür, yüzü tamamlayır. 100 nəfərin canına qıyır və yenə peşman olur. Sonra bir alimin yanına gəlir. Allahın dinini bilən bir kəsin yanına gəlir və ona deyir ki, mənim başıma bu iş gəldi. 99-unu öldürdüm, sonra 100-cünü də abidlə tamamladım. Məni Allah bağışlayarmı? Deyir, bəli, Allah sənə bağışlayar. Sən tövbə ellə, günahlarından tövbə ellə və bu şəhəri tərk ellə. Çünki bu şəhərdə günahların hamısını bu şəhərdə edibsən, Başqa bir yerə get ki, orada günahlarını xatırlamayasan. Çünki insan günahı xatırladıqca həmin günah eləməyə davamlı olur. Və abid tövbə edir və bu şəhərdən çıxır, başqa bir şəhərə yollanır və yolun ortasında əcəl yitirir. Və Allah Taala onun ruhunu alır, ona ölüm gəlir. Və bu zaman Allahın cənnət mələkləri ilə cənnət cəhənnəm mələkləri onun yanına gəlir. Və bunlar cənnət mələkləri deyir ki, o Allaha tövbə elədi, onu biz aparırıq. Cəhənnəm mələkləri isə deyir ki, xeyr, o 100 nəfəri öldürdü, onu biz apararıq. Və Allah da onların arasında hökum vermək üçün üçüncü bir mələk göndərir. Deyir, gedin, çıxdığı şəhərdən gedəcəyi şəhərə ölçün. Hansı daha çox məsafədir? Baxırlar ki, cəmi bir addım artıq gedib. Yəni, yol, tən yoldan bir addım artıq gedib. Allah onu əff edir. Allah bağışlayır. Görün, Allahın rəhmət qapısına qədər böyükdür. Yəni bu qapının qiymətini bilmək lazımdır. Dəyərləndirib Allahdan bağışlanma diləmək lazımdır. Həmçinin Allah Taala mömin qullarının, təqvalı qullarının cənnət əhlinin sifətlərini bəyan edir. Əl-İmran surəsində Allah Taala buyurur ki, onların sifətlərindən də bəyan edir ki: "Və izə fəalu fahişatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li zunubihim." O möminlər bir fahiş, bir pis iş gördükləri zaman, yaxud nəfslərinə zülm etdikləri zaman Allahı zikr edərlər, həmən Allahı xatırlayarlar və günahlarına istighfar edirlər. Və mən yəğfiru zunubə illallah. Allahdan başqa günahları kim bağışlaya bilər? Və ləm yusirru alə mə fəalu və hum ya'lamun. Və onlar da bildikləri halda günahda israrlı olmazlar. Çünki günahda israrlı olmaq istighfarla, tövbə ilə oynamaqdır. Və hər bir insan günah edə bilər. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hədis-i şərifdə buyurur ki, Kull bəni Ədəm xatta və xeyrul xattainə təvvabun. Adəm övladının hər bir xata edəndir. Hər kəs günah edə bilər, hər kəs xata edə bilər. Amma xata edənlərin ən xeyirləri tövbə edənlərdir. Allahdan bağışlanma diləyənlərdir. Və Allah Teala hədisi qudüsdə bəyan edir. Deyir ki, Adəm övladı günah edərsə, bir günah edərsə, əlli açır deyir, ey Rəbbim, mən filan günah etdim, məni bağışla. Allah Teala deyir ki, mənim bəndəm Günah etdi və bildi ki, onun bağışlayan Rəbbi var, mən onu əff etdim, mən onu bağışladım. Baxın, subhanallah, Allah taala sənin öz Rəbbini tanıdığın üçün, ondan bağışlanma dilədiyin üçün səni əff edir. Yəni, ona görə də gəlir keçmiş ümmətlərdə olur, bir nəfər çox abid, ibadətkar bir insan olur. Gecələrini oruçda, e, namazda, gündüzlərini oruçda keçirən bir insan olur. Və həmin dövrdə yaşayan xəlifə hökmdar onu öz sarayına dəvət edir. Sarayına dəvət edir və deyir ki, mən belə bir abid adamın, belə bir özəl insanın öz sarayımda yaşamasını istəyirəm. Həmin insan üz çevirir, deyir, xeyr, mən təkcə Allah Rəbbimə ibadət etmək istəyirəm, sənin yanında yaşamaq istəmirəm. Deyir, xeyr, sən mənim yanında yaşamalısan. Bu zaman o abid ona bir sual verir. Deyir, ey hökmdar, əgər sabah görsən ki, sənin haqqına girmişəm, sənə qarşı bir zülm etsəm, ya sənin malına uğrasam, sənin namusuna toxunsam, sən neynərsən? Hökümdar qəzəblənir, deyir, çıx deyir, itil buradan deyir. Ey günahkar bəndə deyə buna qəzəblənir. Deyir, bax deyir, hələ mən günah etməmiş, sən mənə qəzəbləndin. Amma mənim elə bir Rəbbim var ki, mən günah edəndən sonra o məni bağışlayır, mənə qəzəblənmir. Baxın, Allahın rəhməti nə qədər genişdir. Allahın rəhməti nə qədər böyükdür. Allah təala başqa bir ayədə buyurur ki: "Və men ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, thumma yastaghfirullah yecid ghafurar rahima." Kim bir günah işləyərsə, nəfsinə zülm edərsə, sonra Allahdan bağışlanma diləyərsə, o Allahı günahları bağışlayan və rəhimkar görər. Yəni Allah onun günahlarını bağışlayar. O alimlər deyir ki, arif insan, ağıllı insan altı şeylə tanınır. Ağıllı insan altı şeylə tanınır. İzə zəkarallah iftəxar. Allahı zikr elədiyi zaman fəxr edər, sevinər. Və izə zəkara nəfsəhu ihtəqar. Özünü zikr elədiyi zaman özünü aşağı görər, özün, öz nəfsindən öyünməz, özünlə fəxr etməz. Və izə nazara fi əyətilləhi ətəbar. Allahın ayələrinə, Allahın nişanələrinə baxdığı zaman ibrət alar. Yerə, göyə baxır, onlardan ibrət alır. Və həmçinin deyir ki, İzə həmmə bi məsiyyətin inzəcar bir günahı etmək haqda fikirləşəndə, hətta mücərrəd fikirləşməkdə o günahdan qaçar. Və izə zəkərə affallah istəbşar və Allahın bağışlanma sifətini xatırlatdığı zaman, Allahın əffini xatırladığı zaman sevinər, üzü gülər. Və izə zəkərə zunubəhu istəğfar və günahlarını xatırladığı zamanda istiğfar edər. Həmçinin insan, alimlər deyir ki, İnsan bir neçə şeyi unutmamalıdır. Onlardan biri də insan günahlarını unutmamalıdır. Və ölümü unutmamalıdır. İnsanlara ellədiyi pisliyi unutmamalıdır. Və insanların da ona ellədiyi yaxşılıqları unutmamalıdır. Yəni, insan bu dörd şeyi daima xatırlamalıdır. Ölümü, günahlarını, insanlara ellədiyi pislikləri və insanların da sənə ellədiyi yaxşılıqları. Amma unutmağa gəldikdə isə İnsan başqalarına elədiyi yaxşılıqları unutmalıdır. Heç zaman dilinə və ağılına belə gətirməməlidir. Həmçinin insanların sənə elədiyi pislikləri unutmalısan. Bu da əxlaq, ədəb budur. Və həmçinin bu haqda tövbə haqda daha geniş danışmaq olar. Və tövbənin əhəmiyyəti də böyükdür, dində əhəmiyyəti də böyükdür. Və tövbənin tövbə qapısı da Allahın bizə açdığı bir rəhmət qapısıdır və insan bu tövbə qapısını dəyərləndirməlidir, qiymətini bilməlidir. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel murselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve men tebi'ahum bi ihsan ile yevmiddin. Ve ba'd. Mühterem Müslümanlar. Həmçinin tövbədə bəzi şərtlər, bəzi qaydalar var və insan bu şərtləri yerinə yetirməlidir ki, onun tövbəsi Allah Taala'nın buyurduğu kimi nasih tövbə olsun. Yəni qəbul olan və doğru bir tövbə olsun. Bu doğru tövbənin şərtlərindən birincisi, insan günah elədiyi zaman həmən dili ilə istiğfar etməlidir. Allahım məni bağışla deyə Allahın qarşısında yalvarmalıdır. Allahdan bağışlanmağını diləməlidir. Və ikinci şərti, insan günaha peşman olmalıdır. Və bir insan dili ilə istiğfar edir, Allah məni bağışlayır, həmin günaha bir də qayıtmağa niyyət edir. Bu, günahda israrlı olmaqdır. Günahda israrlı olmaq da çox təhlükəlidir. Necə ki deyirlər, günahda israrlı olan, günahda davamlı olan Allahla istehza etmiş, Allahın dinini lağa qoymuş kimidir. Bu da çox təhlükəli bir şeydir. Və insan günah etdiyi zaman həmin günaha peşman olmalıdır. O günaha qəlbində peşmançılıq çəkməlidir. Tövbənin üçüncü şərti isə insanın o günaha bir də qayıtmamağına əzimkar olmasıdır. İnsan həmin günaha qəlbində əzimkarlıq göstərir ki, bir də o günaha qayıtmayacağam. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədis-i şərifində buyurur ki: "Lə yuldəğul mümin min cuhrin merratin." Mömin bir deşikdən iki dəfə sancılmaz. Əgər insan bir günahı, bir xata əməl edərsə, o günahı bir də təkrarlamaz. O əmələ bir də qayıtmaz. Və İbn Abbas radiyallahu anhuma da buyurur ki: "Lə kəbirətə ma'al istighfar və lə səğirətə ma'al israr." Əgər insan istiğfar edərsə, Allahdan bağışlanma diliyərsə, onun böyük günahları belə gedər. Və əmmə insan israrlı olarsa, onun kiçik günahları belə kiçik qalmaz. Onun kiçik günahları belə böyüyər. Ona görə alimlər buyururlar ki, sən deyir günahın kiçikliyinə, böyüklüyünə baxma, bax kimə asi olursan. Səni yaradan, səni yoxdan xəlq edən Rəbbinə asi olursan. Heç zaman demə ki, bu günah böyük günah deyil, bunu etmirəm. Bu günah kiçikdir, bunu eləmək olar. Xeyr günahın böyüyü kiçiyinə baxma sən, hamısından çəkin. Və bil ki, sən yaradan Rəbbinə qarşı as olursan və sən bunu qəlbində hiss eləməlisən. Və tövbənin şərtlərindən də dördüncüsü, insanın əgər tövbə günah bir Adəm övladının haqqı ilə bağlıdırsa, ondan halallıq almalıdır. Əgər günah Allahla bəndə arasındadırsa, o üç şərt olmalıdır. Amma dördüncü şərt isə, əgər Adəm övladının haqqı ilə bağlıdırsa, əgər bir müsəlman qardaşının qeybətini edirsənsə, onun dalınca danışırsansa, və e, sən bil ki, buna görə sorumlusan. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm eləsi insanları müflis adlandırır. Deyir ki, ətədrunə mənəl müflis. Bilirsinizmi müflis kimdir? Deyirlər, ya, ya Allahın Rasulü, müflis malı, dövləti, pulu olmayan bir insandır. Deyir, xeyr, həqiqi müflis odur ki, qiyamət günü Allah qarşısına dağlar boyda namazla, dağlar boyda oruçla, dağlar boyda sədəqə ilə gələcək. Amma bunu söyüb, onun haqqına girib, onun qeybətini edib, o birsinə zülm edib, o birsinin dalınca danışıb. Çünki onun savablarına götürüb həmin insanlara paylanacaq və o dağlar əriyəcək. Və sonda insanlar qalacaq ki, onların hələ haqqı almamış insanlar olacaq. Və həmin insanın, həmin insanların günahlarından həmin adama yüklənəcək. Bax, Allah qatına hesaba dağlar boyda savabla gələcək və cəhənnəmə dağlar boyda günahla gedəcək. Nə üzündən? Dilinə sahib olmadı. Dilini qorumadı, onun bunun haqqına girdi. Və ona görə də alimlər buyurur ki, insan bu dünyada dinər dirham hesabına olsa belə, nə hesabına olursa olsun halallaşmalıdır. Başqalarının birinci haqqına girmə. Əgər girdinsə ondan halallıq al. Və heç bir dinar dirhəm, heç bir pul Keçmədiyi bir günə saxlama. Hansı ki, o gündə ölçü vahidi pul bir şey deyil. Orada ölçü vahidi əcr, savabdır və günahdır. Sən bununla sorumlu olacaqsan. Ona görə ən birincisi insanın özünü qorumasıdır. Həmçinin müsəlman, möhtərəm müsəlmanlar, tövbənin qəbul olmasının bəzi əlamətləri var. Və onların da birincisi insanın dilini qoruması ilədir. Və insan tövbəsi necə qəbul olur? İnsan dilini qoruyarsa, həmin günahlardan çəkinərək dilini qoruyarsa, Bu da tövbənin qəbul olma əlamətlərindəndir. Həmçinin qəlbində başqalarına həsəd etməməlidir, paxıllıq etməməlidir, kin küdurətdən qəlbini təmizləməlidir. Dinimiz saflıq dinidir. İnsanlara paklığı, saflığı əmr edən bir dindir. Kiməsə üzünə gülüb, qəlbində ona qarşı kin saxlama. Və bil ki, sən bununla yalnız özünü xəstələndirirsən, öz qəlbini çürütmüş olursan. Və bu da münafiqin sifətlərindəndir. Üzə gülüb, dalda danışmaq, dalda iş görmək münafiqin sifətlərindəndir, müsəlmanın sifətindən deyil. Və bil ki, sənin bu əməlin səni xeyrə, qurtuluşa aparmayacaq. Sən özünü haqq üzərində saysan belə, şeytan sənə allatsa ki, sən haqq üzərindəsən, sən doğru əməl sahibisən, bil ki, xeyr, elə deyil. Həmçinin qəlbini həsəddən təmizlə, paxıllıqdan təmizlə. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm hədis şərifində buyurur ki, İyyəkum vəl həsəd, sizi həsəddən, paxıllıqdan çəkindirirəm. Fə innəl həsədə yəkulul həsənət kəmə təkulun nərəl hatab. Buyurur ki, odun, tonqal odunu yediyi, əritdiyi kimi həsəd də insanın savablarını əridir. Deməli, sənin savabların boş yerə əriyib gedir. Həmçinin qəlbində heç kəsə qarşı ədavət saxlama düşmançılıq saxlama. Hey, düşmançılıq kafirlərə qarşı olur. Müsəlman müsəlmana qarşı qəlbində düşmançılıq saxlamamalıdır. Həmçinin pis yoldaşları tərk elə. Pis insanlarla oturub durma, günah sahiblərinə oturub durma. Çünki insan dostunun dilindədir. Həmişə yaxşı insanlarla, əməli salih insanlarla oturub dur. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm yaxşı dostundan pis dostun misalını ətir satanla körük vuranın misalına bənzirilir. Deyir, ətir satan yaxşı dostun misalıdır. Əgər sən onun yanında olarsansa, ya ondan ətir alacaqsan, ya sənə ətir sürtəcək, ən azından da onun ətirinin qoxusundan sənə toxunacaqdır və gözəl ətir iyisi gələcək səndən. Pis dostun misalı isə körük vuranın, dəmirçinin misalına bənzəyir. Deyir, ya sənin üstünü yandıracaq, paltarını yandıracaq, yaxud da onun tüstüsü, pis tüstü sənin canına qopacaqdır. Baxın, ona görə insan pis yoldaşlardan, pis dostlardan uzaq olmalıdır və həmçinin də insan daima ölümə hazırlaşmalıdır və bilməlidir ki, Ölüm hər an gələ bilər. Allahın əcəli hər kəsə yazılmışdır və əcəl hər an gələ bilər. Onun üçün də hazır ol. Heç zaman günaha üz çevirərək günaha tərəf getmə. Və bil ki, ola bilsin ki, Allahın əcəli günah elədiyi anda gələ bilər. Nə qədər insanlar günah üzərində ölüb, nə qədər insanlar içərək ölüb, nə qədər insanlar oğurluq üzərində öldü, nə qədər insanlar şirk edərək öldü. Bunların hesabını alacaq. Allah qarşısında nə hesab verəcəklər? tövbə etməyə, həmin günahdan bağışlanma diləməyə belə məcal tapmadılar. Və Allahdan istəyin ki, o kəslərdən olmasın. Olmayaq. Allahdan istəyirəm ki, Allah bizim günahlarımızı bağışlasın, bizi əff eləsin, bizi haqq üzərində sabit eləsin, bizim oruçlarımızı qəbul etsin, bizim təravih namazlarımızı qəbul eləsin, bizim imanımızı artırsın, bu ayda bağışlanan qullarından eləsin. عباد الله إن الله يأمر والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون